katika ulazima wa kufunga biruyati lhilal kwa kuona mwezi yani ikhtilafu ambazo kwamba zilizotokea baina ya wanawazuoni katika kuutazama na katika mwandamo wa mwezi na kabla ya hapo tutaangalia vipi unathubutu mwezi wa ramadhani au vipi inathubutu kuingia ramadhani wanawazuoni wanatuambia yathbutu dukhulu shahri ramadhan biruyati lhilal kuthubutu kuingia kwa mwezi mtukufu wa ramadhani basi huwa ni kwa kuona mwezi binafsihi imma mtu mwenyewe auone mwezi mtu mwenyewe awe ni mwenye kuushuhudia kwamba mwezi umeandama au bishahadati ghairihi ala ru'yatihi au kwa kushuhudiwa na mtu mwingine mbali na wewe mwingine ameuona mwezi umeandama au ija, au ikhbarihi bidhalika au akawa ni mwenye kuelezewa kwamba mwezi ume umeandama mwezi umeonekana basi hapa inakuwa imethubutu kwamba mwezi wa Ramadhani umeingia fa idha shahida almuslim atakaposhahidia au atakapotoa ushahidi muislamu adlun ambaye kwamba ni mwadilifu biruyati lhilal kwamba mwezi umeonekana wa ramadhani thabata bihadhihi shahada dukhulu shahri ramadhan huwa imethubutu kutokana na shahada ya muislamu mwadilifu kwamba mwezi umeonekana basi imethubutu kwamba ramadhani imeingia liqaulihi ta'ala na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kuhusiana na masala kama haya faman shahida minkum shahra falyasum yoyote au atakayeshuhudia katika nyinyi miongoni mwenyu mwezi basi na awe ni mwenye kufunga waliqaulihi sallallahu alayhi wasallam na kwa kauli ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam idha raaitumuhu mutakapouona mwezi fasumu kuweni ni wenye kufunga walihadithi ibn Umar radiyallahu anhuma hadithi ambayo kwamba imetokana na ibnu umar radhi za mwenyezi mungu ziwe pamoja naye na mzazi wake anasema akhbartu nabiya sallallahu alayhi wasallama ilimueleza bwana mtume rehma na amani zimshukie yeye biruyati ramadhan kwamba mwezi muonekano wa ramadhani faswamahu bwana mtume akafunga wa amara nnasa bisiyamihi na akawaamrisha watu wawe ni wenye kufunga fa in lam yara fa in lam yura al-hilala ikiwa mwezi hujaonekana au lam yashhadu muslimu adlun biruyatihi au hajashuhudia hajatoa ushahidi muislamu yoyote ambaye kwamba ni muadilifu yani hakujapatikana muadilifu ambaye kwamba ametoa ushahidi kwamba mwezi umeonekana wajaba ikmali iddata shaaban 30 yauman basi hapo inakuwa ni wajibu kwa islamu kukamilisha zile siku thalathini za mwezi wa Shaaban wala yathbutu dukhulu shahri bighairi hadhaini al-amrayn na wala haijathubutu wala hawezi kuthubutu mwezi wa Ramadhani kuingia pasi na mambo mawili kama haya ikiwa la kwanza ru'yatul hilal kuona mwezi au itmami Shaaban 30 yauman au kukamilisha siku za Shaaban za mwezi wa Shaaban siku ambazo kwamba ni 30 liqaulihi sallallahu alayhi wasallama kutokana na kauli ya bwana mtume rehma na amani zimshukie yeye sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi fa in ghumma alaykum au fa in alaykum fa akmilu iddata sha'ban 30 yawman kauli ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ni kwamba fungeni kwa kuona mwezi na mfungue kwa kuona mwezi ikiwa kuna mawingu, basi kamilisheni siku thalathini za mwezi wa Shaaban. Ahbabi alkiram, ittafaqa alfuqaha min khila min khilafi min khilafi almadhahibi ala wujubi siyami shahri Ramadan biruyati alhilal. Wanawazuoni wafiqihi wamekwenda kuwafikiana ya kwamba kuna khilafu ya madhhab katika kuingia mwezi wa Ramadhani katika kuonekana mwezi wa Ramadhani liqaulihi ta'ala wa qauli ya bwana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala faman shahida minkum ash-shahra falyasum kutokana na kauli hii atakayeshuhudia miongoni mwenyu basi afunge wanawazuoni wamekwenda kuikhtilafiana kuhusiana na kuonekana kwa mwezi ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته fungeni kwa kuona mwezi na fungueni inapoisha ramadhani kwa kuona mwezi wa innama waqa alkhilaf bainahum fima idha ru'ya alhilal fi baladin wa lam yura fi baladin akhar na khilafu kama hii imekwenda kutokana ikiwa mwezi utaonekana katika nchi fulani na usiwe ni wenye kuonekana katika nchi nyingine wa jumlatu aqwalihim fi dhalika taudu ila arba'atu ila arba'atin kwa hivyo jumla ya kauli ambazo kwamba wanazuoni wamekwenda kuzitoa kuhusiana na masala kama haya zinakuwa ni kauli nne alqaulu lula ama alqaulu lawal kauli ya kwanza idha ru'ya alhilal fi baladin lazima jami' jami' albilad al'amalu bihadhihi alru'ya wanasema ikiwa mwezi utaonekana katika nchi fulani basi inawajibika kwa nchi zingine ziwe zitakutumia mwezi ule ambao kwamba ulionekana katika nchi ambayo kwamba iliona wasiyamu bimaujibihi bimaujibiha na pia wawe wamewajibika kufunga yani nchi zingine zimewajibika kufunga kwa kutokana na mwezi ambao kwamba ulionekana na moja katika nchi kama hizi wa huwa ra'yu alhanifiyya na hii ni rai ya madhhab ya, eh, ya imamu abu hanifa wa hanabila na pia vile vile eh, ahmad ibn hanbal alimamu ahmad ibn, ibn hanbal واختاره الليث ابن سعد na pia vile vile alimam Layth ibn Sa'd amekwenda kuchagua madhhab kama haya au kuyaunga madhhab kama haya alqaulu athani kauli ya pili kuhusiana na masala kama haya ya muandamo wa mwezi wa huwa almu'tamadu fi madhhab almalik nayo ni kauli ambayo kwamba inayotegemewa katika madhhab ya Imamu Malik. Anasema anna alhilala idha ru'ya fi baladin lazima eh, lazima saumi, ikiwa mwezi utaonekana katika nchi, basi imewajibika imelazimika kufunga lazima sawmil biladi alqariba imewajibika kufunga kwa nchi ambazo kwamba zilizomo karibu walbaidatun na kadhalika zile ambazo kwamba zilizomo mbali yani nchi za karibu zinatakiwa kufunga kwa mwezi ambao kwamba ulionekana na nchi fulani na pia vile vile nchi ambazo kwamba zilizomo mbali ila ameongezea katika kauli kama hii katika madhhab ya alimamu Malik anasema amma albiladu ba'ida baidatun jidda ama nchi ambazo kwamba zilizo mbali mno fala yalzamuhum eh, akhadhi bihadhihi ruya basi haiwajibiki kwao kuwa watatumia mwezi kama huu ahbabi alkiram alqaulu thalith kauli ya tatu kutokana na kauli za wanazuoni wa kifiki anasema idha ruya alhilal mwezi unapoonekana fi baladin katika nchi fulani lazima saumu ma qurriba min min albuldani duna ma buida. Anasema ikiwa mwezi utaonekana katika nchi fulani, basi inawajibika, inalazimika katika nchi ambazo kwamba ni za karibu na nchi ile ziwe ni zenye kufunga. Wa hadha qawlu jumhuru shafiiya, na hii ni kauli ya madhhab ya Imamu Shafi jumhur ya Imamu Shafi'i wamekwenda kuwafikiana katika jambo kama hili wa qawlu inda alhanabila na pia vile vile baadhi ya hanabila madhhab ya uh, Ahmad ibn Hanbal wamekwenda pia vile vile kuchukua kauli kama hii kauli ya nne ahbabi alkiram ama kaulu rabi' قال به Ikrima نقول kauli ambayo kwamba ame imetokana مولى ابن عباس والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر آه، الصديق وسالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وإسحاق ابن راهوي راهوية pia vile vile kauli kama hii ni kauli ambayo kwamba tutakwenda kuelezea khilafu kubwa imetokana na mashiko yao anasema anna likulli baladin ru'yatahu kwa kila katika kila nchi wawe na mwezi wao wala yalzamu, wala yalzamu biru'yati ghairihi wala haiwajibiki kwao kuwa watakuwa ni wenye kufunga au kuianza ramadhani kwa mwezi ambao kwamba usiokuwa wao ahbabi alkiram ikhtilafu almatalih hili ni jambo au haya ni masala ambayo kwamba hayakuanza sasa bali ni masala ambayo kwamba yalianza toka enzi za maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ni jambo ambalo kwamba si la kuridhisha lakini ni jambo ambalo kwamba lililopo na ndio maana wanawazuoni wakajaribu ni njia ipi ambayo kwamba tutakayofanya ili umma wa Kiislamu wote wawe ni wenye kushikamana katika jambo hili, yani wawe ni wenye kuuanzisha mwezi wa Ramadhani kwa pamoja na pia vile vile kuukamilisha mwezi wa Ramadhani kwa pamoja. Ama khilafu mbili ambazo kwamba zilizokubwa ni khilafu ambazo kwamba kauli ya kwanza imetokana na hawa ambao kwamba ni Ikrima ambao kwamba tuliwataja walqasim ibn Muhammad wa Salim wa Ishaq ya kwamba wanashika mashiko ambayo kwamba kila kila nchi iwe na mwezi wake maalum yani kila mwe, kila nchi iwe ni yenye kuuchukulia na kuutazama mwezi wake ikionekana katika nchi nyingine basi isiwe inawajibika katika nchi nyingine kuwa ni wenye kufunga kutokana na mwezi kama huu annahu yu'tabaru li ahli kulli baladin ru'yatahum wa la yalzamuhum ru'yat ghayrihim lamma rawahu kurayb na haya mashiko yao ni kutokana na hadithi ya kurayb qala anasema kurayb anasema kurayb qadimtu shama nili kwenda shama wastahilla alayya alhilalu ramadan na ikawa mwezi wa ramadhani ume, umeandama wa ana bisham na hali ya kuwa mimi niko sham anasema faraaitu lhilala lailata aljumaa nikauona mwezi katika usiku wa ijumaa hizi habari anaelezea kuraib thumma qadimtu lmadina baada ya hapo nikarejea madina fi akhiri shahri mwezi unapokwenda kuisha anasema fasalani ibnu abbas Ibn Abbas akaniuliza thumma dhakara alhilala akawa ni mwenye kuzungumzia e, mwandamo wa mwezi faqala mata aitumul hilala muliona lini mwezi faqultu ra'aynahu laylatal jum'a amma mwezi tuliuona katika usiku wa ijumaa faqala akasema ibn abbas anta raaitahu je wewe kuraibu uliuona na macho yako fakultu nikamweleza ibn abbas naam waraahu nnas waswam waswamu waswama muawiya akamjibu kwa kumwambia ndiyo mimi niliushuhudia mwezi niliuona na macho yangu na watu pia vile vile wakauona mwezi na wakawa ni wenye kufunga na pia vile vile akafunga Muawiya kutokana na mwezi huo faqala ibn Abbas akamjibu kwa kumwambia Kureib lakinna raainahu lailata sabt lakini sisi mwezi tuliuona katika usiku wa Jumamosi fala nazalu nasumu hatta nukmila nukmila 30 hatutokuwa ni wenye kuacha kufunga kwa habari yako yani Kureib kwa kuwa Sham uliona Ijumaa hatutokuwa ni wenye kuacha kufunga mpaka tukamilishe siku thalathini au narahu au tuwe ni wenye kujionea wenyewe mwezi fakultu Kureib anasema nikamweleza Ibn Abbas ala taktafi biruyati Muawiya wa siyamahu, je hutosheki na mwezi wa Muawiya na funga yake? Faqala, akasema Ibn Abbas, la, sitotosheka na mwezi wa Muawiya. Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama. Akaongezea kwa kusema Ibn Abbas ya kwamba hivi ndivyo alivyotuamrisha Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidhi. Hadithi kama hii imepokewa na al-Imamu Ahmad, Muslim na Tirmidhi. Waqala Tirmidhi hasanu sahih, akasema Tirmidhi kwamba hadithi kama hii ni hasan na ni sahih. Eh, ahbabi alkiram, amalu ala hadha alhadith, kuifanyia kazi hadithi kama hii inda ahli alilmi, kwa wanawazuoni anna likulli baladin ru'yatahum, ni kwamba katika kila nchi kuwe na mwezi wao. Dhahaba aljumhur, tuangalie kauli ya wanawazuoni wengi au kaulu kaul ambayo kwamba ni ya wanawazuoni. Wanasema wanawazuoni ila annahu la ibrata bikhtilafi eh, almatali', wanasema wanawazuoni hakuna ibra hakuna mazingatio haifai kuchukuliwa kwa ikhtilafu almatali au kwa kupitana e, miandamo ya mwezi katika ulimwengu kama huu mara nyingine tunasema nchi fulani e, saizi wako usiku sisi tuko mchana itakuwa vipi wanawazuoni baada ya kuliangalia hili wamekwenda kutwambia hakuna ibra ndani yake kwa sababu gani nasema famata famata raa alhilala ahlu, ahlu baladin, ikiwa nchi fulani itakuwa ni yenye kuona mwezi, wajaba saumi ala jamii lbiladi liqauli rasulillahi sallallahu alayhi wasallama sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi. Anasema ikiwa mwezi utaonekana katika nchi moja, basi imewajibika dunia nzima wawe ni wenye kufata mwezi ulioonekana katika nchi kama hii wakatoa dalili wastadalla ala qauli nabii sallallahu alayhi wasallama wakatolea dalili qawli ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ya kwamba sumu liruyatihi fungeni kwa kuona mwezi wa aftiru liruyatihi na mfungue kwa kuona mwezi wa huwa khitabu am na hii ni kauli ambayo kwamba imekuja kwa ujumla yani imekuja generally kwa umma wa bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam lijamiil umma faman raahu minhum fi ayi makanin kana dhalika ru'yatu li lahum jami'an, ikiwa atauona mwezi yoyote katika sehemu yoyote ambayo kwamba aliyokuwa, basi hule mwezi unachukuliwa ni wa umma wote unachukuliwa ni wa dunia nzima maadamu habari itakufikilia basi mwezi ule ndio mwezi ambao kwamba unalazimika kufunga nao na hii ni kauli ya jumhur tuiangalie hadithi kama hii sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi fungeni kwa kuona mwezi na fungueni kwa kuona mwezi bwana mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi kama hii hakuainisha kwamba nchi fulani iwe ni wenye kufunga na mwezi wake au nchi nyingine iwe ni wenye kufata mwezi wake na bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama kana ya, kana yaf'al kana ya'rif eh, eh, bikhususi ikhtilaf almatali' yani kuhusiana na hizi eh, mipito ya masaa na mipito au ikhtilafu za kuchomoza na za kuandama kwa mwezi Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na habari na hili, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam hakwenda kuainisha kwamba inatakiwa kila nchi iwe ni yenye kufunga na mwezi wake, bali kauli imekuja kwa, kwa umum, kauli imekuja kwa watu wote kwa ujumla, umma wake wote kwa ujumla, ya kwamba fungeni kwa kuona mwezi na mfungue kwa kuona mwezi na hii ndiyo kauli ambayo kwamba ni jumhuru ulama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairi lmuslimin fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim. Hal kadhalika tukiangalia logically katika masala kama haya, ahbabi alkiram, ni kwamba tuvuke katika mipaka na katika mipaka ya nchi sehemu kama vile eh, Mandera na Moyale na sehemu zingine ambazo kwamba ziko mipakani. Ikiwa tutashika kauli kwamba kila nchi iwe yenye kufunga na mwezi wake, sasa wale ambao kwamba wako mipakani watafanya vipi? Kwa sababu habari ikitokea ya mwezi katika nchi fulani, basi wote wana wenye kufikiliwa na habari kama ile. Sasa itakuwa vipi hawa wakose kufunga kwa sababu gani kwa sababu mpaka washike matelevishen na maredio kungojea nchi yao iwe ni yenye kutangaziwa kwamba somo inaanza kesho yake kwa hiyo ni masala ambayo kwamba pia vilevile yana utata wake na yana uzito wake kwa hiyo eh, wanawazuoni wamekwenda kuhafifisha masala kama haya kwa kuainisha kwamba mwezi utakapoonekana katika sehemu yoyote basi iwe ita itawajibika kwa dunia nzima kuwa ni wenye kuifata na kufunga na mwezi kama ule أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه